Não tenho o melhor carro, mas tenho o melhor beijo, ela disse. Ter carro zero e no bolso não tem dinheiro, é tolice. Sábado à tarde, vou fazer um recreio na kit. E quem quiser colar com a gente é o seguinte: quer andar de carro velho? Quer andar de carro velho? amanhã com as 22 na Evoque. Então, uma sessão de 20 cara preta na Maroc. Mas hoje é de V8 com as 18 tipo esporte Molha essas mina com água de piscina e siroque. Ignição, fumaça no breu. Obsessão em queima de pneu. Fascinação por esse mundo meu é normal, mas o piloto é o que importa faz o preferido. Não é o carro que te faz o preferido. Não é o carro que te faz o preferido. Prefere um playboy quebrado ou um favelado. Quer andar rico. de carro velho? Quer andar de carro velho? Quer andar de e escuto os carros dobrando logo ali na esquina. O carro é velho, mas aqui arrasta um monte de mina. Já tá marcado. Rolê ali na quadra do lado, bebida e frevo com os parceiros sem sorriso comprado. Vem ver, perfume delas toma conta do carro. Tu se pergunta e quer saber como eu faço Com carro velho eu continuo um esparro Não é dinheiro que traz elas pro lado Não é o carro que te faz o preferido Não é o carro que te faz o preferido Não é o carro que te faz o preferido Tu pirou no carro velho e quer trocar o seu comigo Quer andar de carro velho Quer andar de carro velho andar de carro velho? Quer andar de carro velho? Quer andar de carro velho? Quer andar de carro velho?